амин ҳаст пас амин чӣ маъно дорад мегӯяд ки ҳуа аҳаққу лъаламина биҳаза лисм яъне паёмбар сал аллоҳу алайҳи васалам ҳақдортарин ё сазовортарин лоиқтарини оламиён ҳаст ба ин исм яъне аз байни ин инсоният ин оламҳо انسانیت این عالم ها سزاوارترین شایسته ترین لایق ترین کس برای نام امین این پیامبر صلی الله علیه و سلم هست اکنون شیخ بیان میکنه میگه فهو امین الله علی وحیه و دینه یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم امینی الله می باشد بر وحی الله بر دین الله یعنی پیامبر امین هست аллоҳ тобарака ватаоло ваҳйра барои ба воситаи ҷибраил алайҳисалоту вассалом барои паёмбар мефиристод ва паёмбар сл инсони амин буд хоин набуд хиёнаткор набуд амонатро нигаҳ медошту барои мардум мерасонид пас паёмбар с салам амини аллоҳ бар ваҳйи илоҳӣ буд бар дини илоҳӣ буд ва ҳуа амину ман фи ссамаи ва амину ман фи лард پیامبر صلی الله علیه وسلم امینی کسی است که در آسمان است امین الهی است امینی الله تبارک و تعالی است و امین من فی الارض و پیامبر صلی الله علیه وسلم امین شخصان است که در بالای زمین هستند امین اینها می باشد همچنین پس پیامبر صلی الله علیه وسلم را وظیفه اش را ببینید درباره داری. داری درباره نگاه داشتنی امانت که هم امین الله است و هم امین بندگانش بل این کفار قریش بل این کفار قریش سموه الامین قبل ان یبعث رسولا صاحب کتاب میگه که بلکه کافران قریش مشرکای قریش паёмбар сали ллоҳу алайҳи васаламро амин мегуфтанд пеш аз паёмбар шуданаш пеш аз оне ки паёмбар сали ллоҳ ли салам паёмбар бишавад кофирони қурайш паёмбар сали ллоҳ ли саламро амин мегуфтанд барои чӣ барои бисёр амонатдор буд бисёр амин буд паёмбар сали ллоҳ ли саламро ҳатто кофирон амин мегуфтанд پس این بزرگترین نام لایقترین شخص برای این نام پیامبر صلی الله علیه و سلم هست و بس چطوری که بیان کردیم پس این هست نامی پیامبر صلی الله علیه و سلم که امین و معنایش و این بود درسی دوازدهم ما و شما و درس دوازده را در اینجا به پایان میرسونیم و درس سیزدهم درباره دو نام پیامبر صلی الله علیه و سلم یکم номи башир ки чӣ маънӣ дорад номи башир номи паёмбар сал ла ли васалам дуюм номи сайиду валади адам дар ин ду ном маънои ин ду ном дарси оянда дарси сездаҳум суҳбат хоҳем кард баракалло фикум ва ҷазакум аллоҳу хайран والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته